O Tannenbaum, o Tannenbaum, es ist der Baum, den Ram, Pampi, Dumpi, Dam, Dicki, Dam. O Tannenbaum, o Tannenbaum, es ist der Baum, den sie versieren, nachdem sie einen Filmbronson gesehen haben. Aber sie nicht gesehen einen Filmbronson haben, dann sie können nicht einen Weihnachtsbaum versieren. O Tannenbaum, o Tannenbaum, es ist ein Baum, der Sie versieren, nachdem Sie einen Film Bronson gesehen haben. O Wunderbaum, o Wunderbaum, es ist ein Baum, der Sie versieren, nachdem Sie einen Film Bronson gesehen haben und gewesen zum Badezimmer. Aber Sie nicht gesehen einen Film Bronson haben und gewesen zum Badezimmer, denn Sie können nicht einen Weihnachtsbaum versieren. Und oh, so oh, ist das. O oh Wunderbaum, o oh Wunderbaum, es ist der Baum, der Sie versieren, nachdem Sie einen Film gesehen haben und gewesen zum Badezimmer. O oh Tannenbaum, o oh, Tannenbaum, es ist der Baum, der Sie versieren, nachdem Sie einen Film gesehen haben und gewesen zum Badezimmer und gegangen für den Weg. Aber Sie nicht gesehen einen Film und gewesen zum Badezimmer und spazieren gegangen haben, dann Sie können nicht einen Meinungsbaum versieren. O Tannenbaum, o Tannenbaum, es ist ein Baum, dass sie vor sieben Nachten sie eine Windbonsang gesehen haben und gewesen zum Badezimmer und gegangen für den Bild. O Tannenbaum, o Tannenbaum, es ist ein Baum, dass sie vor sieben Nachten sie eine Windbonsang gesehen haben und gewesen zum Badezimmer und gegangen für ein Bild und genommen einen Schlaf. Aber sie nicht gesehen, einen Windbonsang und gewesen zum Badezimmer und spazieren gegangen und genommen einen Schlaf. Ganz sie können nicht eine Meinung vom Versieren an an Baum, Hutannebaum, Baum. es ist am Baum, dass sie passieren Nachdem Sie einer Windbomb zum Gesehen haben und gewesen zum Badezimmer und gegangen, Bürgerweg und genommen einen Schlaf und so ist das.